Andalusam Andalusam Andalusam Sljedeći hadis 158. An Ebi Hurirete radijallahu anhu an, ani Nebi sallallahu alaihi wa sallam kale Esri'u bil dženazeti fa intaku salihaten fa hajrun tuqaddimunaha ilaihi kaže požurite sa dženazom. Ode Buhrera delno prenosi da vjerovjesnik sa osnovnom rekao požurite sa dženazom. Ako je dobra, fa hajrun to kad dimu nahlihi. Kaže, ako je, ako je osoba, znači ako je dženaza dobra, odnosno osoba dobra, to je hajr koji će ga vi, to kad dimu na koji ćete vi njega odnijeti u hajr taj. Vojn teku siva dalik, ako je mimo toga, znači osoba nije dobra, loša je osoba, fešarun zlo, te da unehu an rekabikom. To je zlo koje trebate da spustite sa vaših sa vaši vratova. Da se riješite zla. E, odnosno, e, hadis govori o tome da je propisano da se požuri sa pripremom dženazije, da spremanjem dženazije. Misli se ovdje na gasuljenje, na oblačenje čefina, na namaz, na nošenje, ispraćanje i okopavanje umrlog. Znači tih 4-5 stvari. Da se požuri sa time. I pojašnjeno u hadisu, su, u hadisu mudrost toga. Zašto da se požiri s time? Jer ako je dženaza dobra, odnosno ako je osoba dobra, ti požuriš da je, da je dadneš i ostaviš u hajru u kojem jest. Da je što priješ pedaš tom hajru. Kao što došlo od iđem da, da da osoba da osoba umrla kaže e, qaddimuni qaddimuni požurite sa mnom požurite znači stavite mu kabur da mi dođe ta hajr ta ljepota koju ću koji ću naš posle smrti e, znači da se požuri sa time ako je osoba znači mimo toga ako u njoj e, znači završila zlo i živjela zlo onda te osobe se treba što prije riješiti, da se odmori i ljudi, i zemlja, i dunjalu kod nje, i ljudi koji su opterećeni sa njom. Znači, hadis eh, sliče, propisa, iz ovog hadisa se izlače sljedeći propisi, da je propisano da se požuri sa pripremom umrlog za ukopavanje u svim onim stvarima koje sam spomenuo. Također hadis ukazuje na to da da to, naravno, neki učinjaci ukazuju na to, da to požurivanje sa pripremom dženaze, da ono da bude da ne bude tako, tako brzo i niznenadno da znači da odvede do toga da da napravi poremećaj znači da napravi poremećaj a, eh, kod onih koji to pripremaju znači nije do te mjere da se žuri navrati na nos a, eh, a izuzetak je tome ako ima ima koristi da se odgodi u pripremi ženaze i kopavanju zbog toga da bi neko došao, da bi se nešto odradilo, da bi se ispitalo, da bi neko došao, došao od, umrli, od umrli osobi, od bliže rodbini, iz daleka. Znači da nema smjetnje, da nema smjetnje da se sačeka sa pripremom dženaze. Svakako je, znači ovo mu stehab, znači ovo nije važiv da se požuri. Znači ima širine u tome da se odgodi priprema dženaze. Također hadis ukazuje na to da je mustehab, da je mustehab, da je potrebno druženja sa dobrim ljudima, da budeš sa njima, a da se treba udaljiti od zlih ljudi. Kako kaže na to? Pa za ovo kaže, ako je loša dženaza, da što prije riješiš. Bježi od nje. Ako se umrlo, tako treba riješiti, kako će onda tek živog koji može ostati traga utjecati na tebe. A, a da, je, da, se, da se treba družiti sa dobrim, kazuje na to da ga preda predati hajru, ono koji u hajru, da ga preda što prije u hajru. Znači da, da treba osoba nastaviti da bude uz hajr i da bude u hajru. Tamo gdje ga vidi. Kaže šeheh Islami Temir prenosi ovdje njegove riječi, kaže men kane mudhiren il islami fe inahu teđri alehi ahkamu od islami zahireti. Kaže onaj ko ispolji islam, znači ispolji islam svojom vaštinjom, da je musliman, teđri alehi ahkamu od islam. Kaže na njeh se odnose propisi islama, vanjski propisi islama, a to je od udaje ženitve, od nasljeđivanja, kupanja, kupanja, gasuljenja, klanjanje ženaze, ukopavanje muslimanskog mezari i tome slično. To je osnova naravno. E sad šta, šta znači ovo što on kaže muzhir islam, da, is, e, da, da ispoljava islam, znači da ima nešto što ukazuje da je musliman. Ne samo time da mu piše da je porijekom od muslimana, znači da ima nešto od obilježja islama. Izhar islam znači da ima obilježja islama. Na osnovu tih obilježja islama koje on provodi u praksi, mi znamo da treba ove stvari uraditi za njih. Da sa njim se može sklopiti brak, da on može biti veli, da on može biti ovaj, udavat, ženit, da može naslijediti e, on ili od njeg e, propisi vezani nakon njegovog života koji se radi inače muslimanu. Znači da ibret vezan, se po, e, vezan za to, znači na njegovo ispoljavanje islama. Ako ispoljava islam, uh, ovi propise vežu za njega. Ako ne ispoljava islam, znači ne vežu za njega. Onda mi naravno imamo tu jedan veliki problem što ima ljudi koji kod nas tvrde da su muslimani, a u o, svom stvarnom životu skoro da nema ništa od islama. Niti poste, niti klanjaju, niti zeka daju, niti e, nisu ikad išli u džamiju, ni, možda je jedino ono kurban, ono da izvoje para, tako je kurban, tako da. Znači, nemaju obilježe s nama ni, e, nikakvi u životu, osim da sebe tretira da je musliman i tome slično da je porijeklo musliman to vas više. I naravno to ovaj po, po ovo možeš kaže šestani teme znači on ne pokazuje u stvari osim riječima da je musliman on, on u stvari ne ispoljava islam. U onom što je poznato da je karakteristika obilježje islama i muslimana. Dobro. Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam